Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve hazaful hemzete fi khuz ve kul ve mur ala gayril kıyasi li kesretil istimali ilel ahir. <clears throat> evet İzzi'den 48. dersimize geldik. Mehmuz konusunu okumaya devam ediyoruz. Diyor ki ve hazaful hemzete ve hazafu hasfettiler. Kimler hasfettiler? Yani Araplar hasfettiler. E tabi Araplar hasfedince onlara tabi olarak çünkü sarf Arapların kullanmasına tabi. Nahu Arapların kullanmasına tabi. Onlar hasfedince sarf uleması da hasfediyor. Yani bunun hasfedileceğini kabul ediyor sarf uleması. Ve hazafül hemzete fi huz. Aslı ehazedir. Emri uhuz oluyor. Tabi uhuz o hemze vava çeviriyor. Bunda hemzeyi atmışlar. Ve kul ve mur ekele, emere. Üç tane fiil. Bunların emrinde hemzeyi atmışlar. Araplar bunların emrinde ehaze aldı. Ehaze ye'huzu. Ehaze aldı ye'huzu alır. Emir uhuz olması lazım. Uhuz olur tabi. Ama bunun emrinden hemzeyi atmışlar. Hemzeyi atınca huz kalıyor. Çünkü emir neden yapılıyor? Te'huzudan yapılıyor değil mi? Te'huzu. E hemzeyi attığınız zaman te'huzu kalıyor. Te'huzu. Ta'yı atıyoruz zaten mudaraat harfini. Huzu kalıyor. Cezm yapıyoruz. Huz oluyor. Demek ki ehaze ye'huzunun emri uhuz olacağına huz olmuş. Huz yani al. Ve kul. Ekele ye'kulu. Ekele yedi. Ye'kulu yer. Ekele zeydun et ta'ame. Mesela zeyd yemek yedi. Ekele yediye ekul yer. Emir ne olur? Ukul. Ukuldur, ukul olur. Normal kurala göre ukul olması lazım. Ama hemzeye attıkları için yani teekuludan mesela yapılıyor. Teekulu o hemzeye atmışlar. Teekulu kalmış. Ta'yı da atmışlar. Kulu kalıyor. Cezmedince kul. Kul yani ye. Kul. Ve mur. Emere ye'muru. Emere emretti. Ye'muru emreder. Emir umur. Umur olması lazım. Yalnız te'murudan yaparken hemzeyi atmışlar. Te'muru kaldı. Ta'yı da attılar. Muru. Cezmettiler. Mur. Mur yani emret. Evet. Demek ki ehaze ye'huzunun emri hus, Ekele ye'kulunun emri kul. Emere ye'murunun emri mur. Araplar bunu böyle yapmış. Ala gayril kıyası. Kıyas dışı. Yani kaide dışı. Kıyasa uymuyor bu. Kaideye uymuyor. Gayri kıyastır bu. Gayri kaidedir ala gayril kıyası. Gayri kıyas üzere bunu yapmışlar. Niye? Li kesretil istimali. Çok kullanıldığı için. Kesretül istimal tahfifi gerektirir. Bir şey çok kullanıldı mı? Daha evvelki derslerimizde de söyledik. Her dilde aslında bu böyledir. Bir kelime veya bir cümle veya bir tabir çok kullanıldığı zaman insanlar onu tahfif yapıyorlar. Niye? Çünkü çok kullanıyorlar. Onda en ufak kendilerini aciz eden, rahatsız eden bir şey varsa hemen onu hafifleştiriyorlar. İsimler de öyle. Mesela birçok kişinin ismini kısaca söylüyorlar. Evet. Likesretil istemali. Ve kad yeci'u ve'mur. Evet. Mur diyorlar ama bazen ve'mur da geliyor. Ne zaman? Alel asli. Asli üzerine. Ve'mur mesela. U'murdur ya. Vav gelince o hemze-i vasıl okun, okunmuyor. Ve'mur oluyor. Biliyorsunuz artık bunlar. Hemze-i vasıl ee, tesbutu fil iptidai ve teskutu fil derci hatırlayın. Ve emir alel asli, asıl üzerine, kaide üzerine yani kıyas üzerine. Buradaki asıldan kasıt yani e, kaide, kıyas neyse, Kur'an neyse o şekil oluyor. İndel vasli, bu da ne zaman oluyor? Vasıl olduğu zaman. Yani hemze-i vasıldan önce bir şey vasıl olduğu zaman, o hemze-i vasıl okunmadığı zaman. Mesela o umur olsa yine ağırdır. Umur oluyor gerçi ama yani o zaman değil vasıl olduğu zaman yani hemze-i vasıl gittiği zaman başka bir şeyle vasıl olduğu zaman hemze-i vasıl ortadan kalktığı zaman mır yine ve'mur oluyor. Ke kavlihi Teala mesela Cenab-ı Hakk'ın sözü gibi ke gibi kavlihi Teala Allahu Teala'nın sözü Kur'an-ı Kerim'de ve'mur. Mesela bu mur genelde Araplar bunu mur kullanıyor ama ayete ve'mur gelmiş. Niye? Çünkü vav var ya başında vav var. Vav olunca hemze-i vasıla ihtiyaç yok. Aslı ve umurdur. Ama hem, vav gelince hemze vasıl gidiyor. Ve emr kalıyor. Ve emr emret. Kime emret? Ehleke. Kendi ehline. Ehleke. Kendi ehline. Ehle ehl. Ke senin yani. Ve emr ehleke. Kendi ehline emret. Neyi emret? Bis salati. Namazı emret. Yani ailene, ehline namazı emret. Evet. Ve ezere ye'ziruh. Ezere ye'ziru bu da mehmus. Darabe yadribu babında. Ezere kuvvetli oldu manasında. Ee, Kur'an'da da bu geçiyor. Feazerehu geçiyor Kur'an'da. Ezere kuvvetli oldu. Ye'ziru kuvvetli olur. Ve hene'e yehni'u Dikkat edin. Ezere mehmuzul fa'dır. Hene'e mehmuzul lam'dır. Dikkat edin. Ezere mehmuzul fa. Hene'e mehmuzul lam. Lamül fiili hemzeli. İkisi de darabe yadribu babındandır. Ezere yeziru kuvvetli oldu, kuvvetli olur. Hene'e ise hoş oldu, güzel oldu. Hene'e. Mesela hene'et taamu yani yemek hoş oldu, güzel oldu, afiyet oldu manasında. Heni enlekum diyorlar. Size afiyet olsun veya heni enlek. Sana afiyet olsun veya mübarek olsun. Güzel olsun, hoş olsun yani o manalara gelir. Hene'e yani güzel oldu, hoş oldu, afiyet oldu yani. Hene Hene'e yehni'u kedarabe yadribu. Yani ezere ye'ziru ve benzerleri, hene e, yehni yehni'u ve benzerleri tamamen darabe yadribu. Bütün çekimlerinde darabe yadribu gibidir. Ama vel emru minha sadece ezerenin emri hani faul fiili hemze ya i'zer oluyor ya. Onu da biliyorsun zaten kuralı. İ'zer olunca o ikinci hemze yaya çevriliyor, i'zer oluyor. Vel emru minha yani tezirunun emri izer oluyor. İzer'in manası yani kuvvetli ol. İzer, kuvvetli ol. Ve edube ye'dubu faule babında. Edube ye'dubu mehmuzul fadır kerume yekrumu babındandır. Edube yani edepli oldu. Edube zeydün. Zeyd edepli oldu. Ye'dubu zeydün. Zeyd edepli olur. Ke kerume yakrumu. Aynen kerume yakrumu gibidir. Ama emri biraz farklı. Vel emru mine. Onu da biliyorsun. U'dub iken U'dub oluyor. U'dub. O hemze vava kalb oluyor. U'dub oluyor. Ve se'ele yes'elu. Bu da mehmuzul ayndır, Mehmuzul ayn. Se'ele yes'elu kemene'a yemne'u. Aynen mene'a'ya. Se'ele sordu manasında. Sordu. İstedi manasında da kullanılıyor. Se'ele Zeydun, Zeyd sordu veya se'ele Zeydun, Zeyd istedi. Se'ele yes'elu. Kemene'a yemne'u. Mene'a men etti manasında yemne'u men eder. Aynen onun gibi çekimleri, her şeyleri. Vel emru is'el. Emrde is'el olarak geliyor. Evet. Se'ele yes'elu is'el. Ve yecuzu. Ama bu se'eleyi şöyle okumak da caiz. Bakın vacip demiyor. Bunlara çok dikkat edin. Caiz başkadır. Vacip başkadır. Bakın vacip dedi mi mecburidir. Ama caiz dedi mi ister yaparsın ister yapmazsın. Yani se'ele okuduğun gibi sale de okuyabilirsin. Ve yecuzu sale. Se'ele o hemzeyi elife çeviriyorsun. Sale. Sale yani sordu. Yes'elu'yu da yapıyorsun yesalu. Oradaki hemzeyi de elife çeviriyorsun. Sale yesalu. Tabii ki emir ne oluyor? Yesalu'dan emir yapsan düşün. Tesalu'dan yapıyoruz. Ta'yı atıyoruz. Salu kalıyor. Sonunu cezmediyoruz. Sal oluyor. İltikai sakinenden dolayı elfi atıyoruz. Sel oluyor. Kur'an'da da sel geçiyor. Sel beni İsrail'e yanlış hatırlamış ayet-i kerime. Sor, sel yani sor. Evet, sale yasalu sel. Bu da caiz. Bir tahfifi, hafiflikle. Yani böyle bu tahfif de var. Yani seelenin böyle hafiflendirilmesi var. Asluhu isel. Selin aslı nedir? İseldir. İsel. Emir hani biraz önce geçti ya İsel. Ve abe yeubu bu da evebedir. Şimdi buraya kadar okuduklarımız dikkat ettiyseniz hepsi sahih. Hepsi sahih. Mehmuz ama mehmuzun sahih kısmından. Mesela ehazeyi gördük, emereyi gördük, emeleyi gördük, hene'e gördük, ezere gördük. Ne bileyim yani edubeyi gördük, seeleyi gördük. Hepsi sahih. Şimdi buradan itibaren ise hem mehmuz hem illetli olan fiilleri göreceğiz. Hem hemzeli hem illetli. Mesela abe yeubu fiili. Aslı e ve b ye'vubu evebe hem mehmuz hem ecvef. Ya, yani hem başında hemze var, faul fiili hemze, hem de ortasında harfi illet var, hem de mu'tel. Yani e, ecvefi mehmuzdur, mehmuz. Buna şöyle isimlendirme, ecvefi mehmuz. Ecvefi mehmuz veya mehmuzul ecvef. Yani mehmuzdur, aynı zamanda ecveftir. Ha ne oluyor bu? Aynen kale yakulu gibi. Bakın evebe oluyor abe. Kavale nasıl kale oluyor ya. Evebe oluyor abe. Vav harekeli makabli meftuh elife çeviriyoruz. Abe oluyor. Aslı evebe. Manası da duymuşsunuz evvabin namazı. Evvabin. İşte buradan geliyor. Evebe evvabun. Nassarun gibi. Faal, nassar, evvab. Evvebe döndü manasında. Evvab çok dönen. Evvab. Evvabin dönenler. Evvabundur yani. Cerhali evvabin. İşte evvab yani çok dönen, çok tövbe eden. Yani günahtan sevaba çok dönen veya gafletten e, zikre çok dönen. Bu manalara gelir. Evvab. Evet. A b döndü. Yeubu döner. Kale yekulu gibi. Yani aslı evebe yeubu. Abe Ya'ubu, Emir ne olur? Aynen kul gibi. Ub. Abe Ya'ubu ub. Kale yekulu kul. Teubu'dan yapılır. Asli teubudur. Uzak asli diyelim. Ubun. Ub emir ya kul gibi. Mesela kul yakın e, aslı nedir? Tekulu. Uzak aslı tekvulu. Tekvulu. Tekvulu. Yakın aslı tekulu. Bunları biliyorsunuz. Aynen bu da öyle. Ub. Yakın aslı teubu. Uzak aslı te'vubu nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Ve sa'e yasu'u kesane yasunu. Bu da aynen kale yakulu gibi. Sa'e yasu'u. Bakın bu da nedir? Se ve e. Aynen eveve gibi. Bu da hem ecvef hem e, mehmuz ama evebeden bir farkı bunun hemzesi sonda. Evebenin hemzesi başta. Sa'en yani onun için iki değişik örnek veriyor. Bir tanesinde hemze başta Ortası ecvev zaten. Bu ikincisinde hemze sonda. Tek farkı bu. Sa'e yesu'u e, bu da sane yasunu gibi yani kale yakulu gibi diğer bir deyimle. Sa'e kötü oldu, çirkin oldu manasına geliyor. Sa'e kötü oldu, kötülük yaptı. Yasu'u kötü e, olur, kötülük yapar manasına geliyor. Aslı seve'edir. Seve'e yesvu'u. Seve'e yesvu'u kesane yasunun asıl ki sane aslı savane yasunudur. Bunun da sevae yasuudu. Ve cae yeci'u cae geldi manasında. Cae İza cae nasrullah Kur'an'da geçiyor ya cae geldi. Yeci'u gelir kekale yekilu yani ba'a yebi'u gibi de aslında siz ba'a yebi'u'yu biliyorsunuz. Burada kale yekilu'ya benzetmiş ama siz ba'a yebi'u'yu okudunuz. Ona benzeseydi daha iyi olurdu. Neyse cae aslı nedir? C'ye e, c'ye beya gibi. C'ye e ecvefe ya'idir. Biraz önce yukarıda verdikleri ecvefe vavi idi. Bu ecvefe ya'i aynı zamanda mehmuz, mehmuzul lam, lamül feli hemzeli. Ceye'e ya harekeli makamlı mehtu elfe kalb oldu. Ca'e oldu. Yeci'u da aslı yeci'u'dur. Yeci'u. Evet. Ya'nın harekesini makamına veriyor. Yeci'u oluyor. E, ca'e yeci'u. Kekale yekilu. Kale yekilu'ya benzetmiş. Yani ba'a ya benzetmiş. Kale manası ölçtü, tartı manasına da geliyor. Aslı keyeledir. Keyele yekilu. Ölçtü, tartı manasına da geliyor. Çakmak ateş almadı manasına da geliyor. Bakın. Kale zenedu mesela. Çakmak ateş almadı manasına da geliyor. Evet. Kale yekilu. Ama en çok ölçtü tartı manasında. Genellikle buğday ve benzeri şeylerin ölçmesinde kullanılıyor bu. Kale. Kale el kamha mesela. Buğdayı tartı, ölçtü. Fehuve sa'in ismi fail yani sa'e yesu'unun ismi faili sa'in ca'enin ise ca'in. Nereden gelmiş bu? Şimdi sa'enin asli neydi dedik? Sa've'e. İsmi faili ne olur? Sa'vi'un. Dikkat edin. Sa'vi'un. Sa'vi'un. Peki hatırlayın ecveflerin ismi failinde aynül fe'li neye çeviriyorduk? Hemzeye çeviriyorduk. Demek ki savi'ün olur sa'i'ün. Sa'i'ün. İkinci hemzeyi yaya kalbediyoruz. Sa'i'ün oluyor. Bu niye böyle oluyor? Bunu inşallah şerh tasrifte geniş okuyacaksın. Burada gerçi bir ihtilaf da var. Sibeveyhi ile Halil arasında onu inşallah şerh tasrifte göreceksiniz. Şimdi önemli değil. Yani şimdi şunu bilin. Savi'ün oluyor savi'ün. Ha e, savi'ün o yağının harekesini atıyor. Savin oluyor. Savin aynı gaziyun gibi hani gazin oluyor ya. Veya gaziyun gaz, ramiyun mesela ramin oluyor. İltikai sakinenden dolayı yayı atıyoruz. Sain oluyor. Saiyun. Saiyun. Saiyundur. Saiyun oluyor. Saiyun. Ee, yanın damesini atıyoruz. Sain oluyor. İltikai sakinenden dolayı yayı atıyor. Sain oluyor. Cain ise Yine C'ye E'dir ya. Cayi'ün. Aslı cayi'ün. Aynül fe'li hemzeye çeviriyoruz. Ca'i'ün oluyor. İkinci hemzeyi ya'ya çeviriyoruz. Ca'i'yün oluyor. Niye ya'ya çeviriyoruz? Onu işaret tasrifte göreceksiniz. Ca'i'yün. Ya'nın dammesini atıyoruz. Ca'in oluyor. İltikay sakinen ya ile tenvin arasında ya'yı atıyoruz. Ca'in oluyor. Evet. Sa'in ca'in. Sa'in yani kötü. Ca'in yani gelen. İsm, ca'enin ismi faili. Ve esa ye'su. Bu da mehmuzul fa ve nakıs diyelim. Bakın hem hemzeli hem de nakıs. Ese vedir. Ese ve ye'suvu. Ese ve ye'su. gaza ve ye'zuvu gibi. Aynı. Da'a ve yed'u ve yap gibi. Esa ye'su ke da'a yed'u. Aynen da'a yed'u gibi. Da'a hani çağırdı, davet etti, çağırdı manasına gelir. Da'a yed'u, da'a ve yed'u Esa ye'su, eseve ye'su manasına gelir. Esa tedavi etti, iyileştirdi, yarayı veya hastayı tedavi etti manasına gelir. Esa tedavi etti, ye'su tedavi eder. Aynen de ayet veya gaza yağzu gibi. Ve eta ye'ti, bu da aynen remeye yermiyu gibidir. Eteye ye'tiyu. Eteye geldi manasında. Ca'e nasıl geldi? Bu da etay, bu da geldi manasında. Eteye ye'tiyu ke rama yermi. Aynen rama yermi gibi. Ramaya yermiyu. Ne, ne oluyorsa yani. Rama yermide ne gördünüzse eteye eti de aynı. Eteye ye'tiyudur aslı. Vel emru minhu iti. İrmi gibi. İti. İti'dir aslında. Biliyorsunuz. İti. Te'tiyudan yapılır. Tay atıyoruz. Hemze-i vasıl getiriyoruz. Kesreli mecbur. İti. İtiyu oluyor. Cezmi yapıyoruz. İti oluyor. Değil mi? şey e, astağfurullah e, te'ti zaten cezm için lamül feli atıyoruz. Biliyorsunuz burada cezm için irmi gibi lamül feli atıyoruz. İti oluyor. İti oluyor. İkinci hemzeyi yaya çeviriyoruz. Niye çeviriyoruz biliyorsunuz. İti oluyor. Evet. Vel emru minhu iti. Yani bunu ben söylemesem bile sizin bilginiz yeter bunu çıkarmaya. Ve minhum men yakulu tih. Bunu şey gibi yapıyorlar. Ve minhum onlardan yani Araplardan ve minhum Araplardan bazıları hum yani onlardan bazıları men öyle kimseler var. Yakulu diyorlar tih. Aynen e, kih gibi. Tek harf üzere bırakıyorlar. Niye? Çünkü bunu huz gibi yapıyorlar. Huz gibi yani hemzeye atıyorlar. Eteyedir ya. Bak dikkat edin. Eteye te'tiyudan yapılır. Hemzeye atınca te'tiyu olur. Baştaki ta'yı da atıyoruz. Ne oluyoruz? Ne oluyor? Tiyu oluyor. T oluyor veya. O ya'yı da cezm için atıyor. T tek kalıyor. Bakın T. Yani te'tiyu aynen huz gibi yapıyoruz ha. Buraya dikkat edin. Nasıl te'huzunun hemzesini atıyoruz. Huz kalıyor ya emir. Burada da T kalıyor. Ta ile ye tek kalıyor. Ha o ya'yı da lamul fiili de cezm için atıyoruz. T. Tek T harfi kalıyor. Ha vakıf için ha, e, ha harfini getiriyoruz. Hani ki, kih oluyor ya. Burada da H harfini vakıf için getiriyor. Tih. Yani bazı Araplar iti diyor, bazıları tih diyor. Çekimi zaten biliyorsunuz. Tih tiya tu. Ti tiya tine. Aynen. Kih kıya ku. Ki kıya kine. Aynen. Evet. İti zaten biliyorsun. İti, itiya, itu. İti, itiya, itine. Evet. İrmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmine. Aynen. İti, itiya, itu, iti, itiya, itine. Çekimlerini zaten aynen irmi gibi. İti e aynen irmi gibi çekeceksiniz. Tih de aynen kih gibi çekeceksiniz. Teşbihen. Bakın tih niye diyorlar? Teşbihen benzeterek bir huz. Huz. Aynen huzun nasıl hemzesini atmışlar? Huz kalmış. Bunun da hemzesini atmışlar. Ti kalmış. Cezim için sondaki yayı da atıyorlar. Ti kalıyor. Vakf için ha'yı getiriyorlar. Tih oluyor. Ve a bu da yarına kalsın. Bugünkü dersimiz yeter. Ee, ibareyi okuyorum ve hazaful hamzete fi khuz ve kul ve mur ala gayril kıyasi li kesretil istimali ve kad yeci'u ve mur alel asli indel vasli ke kavlihi taala ve mur ehleke bis salati إيزر ezere aslında olması lazım bakın burada ben bilmiyorum anlatırken biraz önce anlatırken izer mi dedim burada izer yazıyor yine dalgınlığımdan kitap gibi söylemiş olabilirim izir Vel emru minha i'zirdir. Çünkü tez, e, ezere ye'zirudur ya darabe yadribu babındandır. Burada izer yazıyor yanlıştır. İzir olması lazım. Bu gibi kitap yanlışlarını artık siz de bildiğiniz kadar yani bildiğiniz yerleri çıkarabilmeniz lazım, anlayabilmeniz lazım. Bakın burada İzer yazıyor. Ben biraz önce dalgınlığımdan bilmiyorum. İzer mi okumuşum, Izir mi okumuşum? Ee, İzer okumuşsam burayı izir yapın siz. Çünkü tezirudan yapılıyor. İzir oluyor. Onu da ya çeviriyoruz. İzir oluyor. أود والأمر منها إيزر وأدب يأدب ككرم يكرم والأمر منها أودب وسأل يسأل كمنع يمنع والأمر اسأل ويجوز صال يصال سال بالتخفيف أصله اسأل وآب يؤوب أب وساء يسوء كصان يصون وجاء يجيء ككال يكيل فهو سائين وجائين وأسى يأسو كدعا يدعو وأتى يأتي كرما يرمي والأمر منه إيتي ومنهم من يقول تيه تشبيها بخوز